mit nach ruft, weil Humus äh, hinruft, äh, Aliva, Aliva wiliavdal äh, Utakuchirte, weil Utakte, Utakutschirte junget Barko, bit Malsoregbis, mit Huntolorton, Teget, Urante Bolson, Timem, Teget Binarin ruft, Aliva Zuil, Utakuchirte. gunutakte, utakte bain. Teget terruit, Jesus inuit, bas negen sonin wil yavdal bailson, bit dongonchai unik rulan sans slot, mais rulan av san, yu bolsombe, uh, ah, tofchron maigar, uh, ah, nekrorim bailson, uh, ah, Jesus bas toni shafnavd, en rorimt uritat bailson. Teget orolsot, harin Usni Savik, Darsik Bolkolson. Dars Bolkolson. Teget, ah, Medej binarin ruftanbol, gerem shikt, wiljavdal, ez vel negan, yorbusin, ah, wiljavdal Harin, susek no din ruft, bas, biblino ah, gulsner, todorem agar, yamarutaktewe, en gerem shikt Bitunik tot recte, a hagat bol bitni yak, bitni yoslolte holbolte bitni talarlal, maktal morgolte rolbolte, negan Metech Harin metech burium utakutshirte, teget charanter belek temtek meter erekte. Bibelte holbolte vel biblino gursner, retretan belektemtek baidikshude. Unik bit meder der er-rekt-te. n'en-eo lont-boñ ya c'hoorim bain, ti-met. getek-man ya mac'hlo tak-te oe. E o'r-ran en-bol ah, ger-pour bolloc'h, ti-met. n'ilet. Teg-et, ger-pour boll-chennap. E o'r-ran en-bol bayaoc'h, ti-met. Khaz-sag-oa'h, ti-met. Ha'l-noù takt em bain, teget en yus-lo'loc'h ur gerbult e bolchena, buyu nek bolchena time, nek, nek gerbul, nek ambul bolchena. Rarin, biblino gulsner, nek todorod zuili, zuilik baz, geler euh, bolomste. Euh, sous sek din ruft, rurim getekman en sofron, euh, gerbul bolor bish, en bol baz, tenger buchante, nek serran, rarilza, doctor Doktor gesantakte. Tunterant nek eslin gere, ne gere bagula gesantakte. Ha get Jesus nere onodor nek hurim uriktat baissante. Teget bin arin ruft hurim zofron gerbul bolor bish, harin tenger buchante, time, haril tsar, negen sechan haril tsar gesen utakte ima. Royer du garberek temdek, yu en bol dars. tenger borni belek. Ardin e ya mars te belek we gher en bol huni sur cette gelik baisgar bo you singulaire tu me bitni sur cette gelik baisgar. Te get dars getekmon metet baier ke sa nou takte. A chargalte ke sa nou takte. teget, Ah te get Bitni William Dalte Rolbolte, Jesusin turte bolte, hirve dars barkobol, metech, huniz setkech gunik te vaina, bas bayar barak barko, time, gunik, harina jargal, bayar baezglan, ketch barko. Bitunik meder erektet, get, bitni onodrin aidal, ilugun otakte bolchena. Bas, nekzulik tot rula polomchte. zorgan usni sav baisantime. Uh, on odrin ruft barak taranzo horin liter us baisan. Im rimchete, irimchete us baisan. Primche ir gesantakte. Im gorlant wilik bitoto uh, metechafspolno. tagad Jesus Geiram schickt William Tal, Yamaru Taktawi. Ah, Jesus im Zordan Usni Savik Dars Bolgolson, tu m'as Jun Zoriolson, Promosin Bayart Boyururimt Zoriolson. Tagad Toto ಯಮಹೃತಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು En bitni jo slöjte rollbolte. Horin getekmon. Den geborni gere. Den geborni efslin gere. Boyo. Den geborant bitanterant javtak. Nex arinomon bit Jesus Christin Mendelssohn Odrik. Dem deklis sam bilete. Ja? Jesus rumbolson. Bidante adil rumbolson pas bidante rant yavchena. Arin tuni tomi lolt bo yu tuni uh, gol sori lokue bidante rant tenge bortni efslin gere baigular. Bo yu bit tenge bortni rant Ijil saiate bolson. Teget rorim getekman, teget buranterant, Ijil saiate bolor. Tenger etzekterant, Ijil rouf tavilante bolor gesenuk. Teget bitni yakoto richega, chiga morgol, imutakte baina. Buyu bol rorim, harin sofron Erekte » Binarin ruft bas dars bagatime, en äh, äh, nam khan shirden der bas das bay. ein bol bas bayagrin umda, agrin khaitretan minutin dara, im darsik, Jesus sin sus, bol gotch bol not. Eh? dann tamjulj. Tanarin salbiraj tamjulj, en darsik, Jesus sin sus sonst wollt Gott wollen. Da geht ein das ein Ball mit Bitnia Jargal, Bitni Bayar Bayesland. Danach ein Sachsen bei Ratime, Morgolin Dara, Buchumus Bayer Tebaina. Andral Resdu bei Sanchke Santime, Gerbulin Andral, der Vogte bei Sanchke San, Morgolin Dara, Bitni Setgel Rangalum Bayer. бидний сэтгэл татай болж байна. Юнас болж, им сайхан ёслолж болж тийм ээ. Им сайхан им сайхан ёслолор олончлон бидний сэтгэл хангалуун болж байна. Нэн ялангуяа хэрвээ бит шин сэтгэлээс Есүс Христийн биеийг хүлээнэхбай бидний сэтгэл хангалуун байна. Тэгээд хайртай хүмүүс дагц хүгэрэл цэхгүй тийм ээ Ya kat kevel bit ni tolo, miser an morgol, bouten sain o dros, bouten sain o dokt, ya wak datchen. Teget, bit na rin tolo, Jesus Christin bi, Jesus Christin arunsus, gelch belen bain. Bit nar en Chirenez et gerik avtsbon. Mas nek zulik bas tot rolar bolonjte. Teruit, Jesus, barak, tavanso, progrin liter darsik beltesan, im tom rimchete euh, dars baisan. Yamar lutaktewe. Ozuger, herve tenger buchon, nexuil rivel, ter medet shinset kelese ritek, bas euh, irimchete maigar ritek. En boltuni monchanar. Boyo irimche, rimche irte, en boltenger buchni monchanar. Boyotuni setkel bol ogomor setkel. Nek sarantzuil bat baga, barak duzla, harin duzague, os baizan, dabz Bolson. Metet us biten trerekte, harin illu tegeten bit Jesus Christ en morgolor orangeland. Mini gudnik, bitni tagwe setkelik, rangalun setkel, tate setkel polkotchpon. Bas mini gernuglik time, erdem bouillon bolkotchpon. Tuger orangeland. Tim rang utakte baina, Rakatsar Tengerbucham baïdik, Achargal baïdik, Bayar Bayeskalan Baitik, Shinzwil, Timme, Bitnitolo Tengerbuchon Urgelch, Shinichredui Beltechega, Tegeten Morgorok Rulamchon, Biten Gorlanswilik, Rulanawar Bolamchete. Tengerburni Achargal, Tengerburni Bayar Bayesklan, Bas Bitnitolo Shinzwil, belen baï » Toger, tuni umon sintzet a birval, biten bukdik, hulen awar polom shida. Raer tarandose, en morgoro roule en morgoro rulanchon, yuron bit nisetkel rangalun bain, bit ajargalte bolchena. En gin suil baga, Toger, euh, tenger bortni euh, umon, sintzet kelese a birval, sain. Teget, rirve bi susektan bol son bol, medec bi busat rumust, tuni ogomor setkelik utzulekan zoite, tuni bayar baez glan, tuni ajargalik busat rumust damjulakan zoite, teget busat rumust t'olo bas shin zuilik rikan zoite, time, shin irredui ne ran zoite, busat rumust sintolo, teget nere, Eslim euh, efslin gere, ministerkel, ruchinte bolchega. Ça, on raraltaf san beirla, tengerbochon tanariki ver boltuga. Amen.